أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلكه سلك هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان والتمسك بظاهر الكتاب والسنة والحكم بما دل عليه قول وعمل وعقيده ولبس كل كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين سواء كان ذلك شيعيا أو جهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك ومن طوائف كثيرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وتم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا ظاهر في قد الله جل شانه donosimo salavat salam na posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala, ovi koji vjerujete, bojite se Allaha jalla šanu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati, osim kao pravi muslimani Allah tabarak wa ta'ala. Molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Nastavljamo sa našim tumačenjem tahavijske akidije, I u prošlom predavanju smo govorili o poimanju Allaha i tabarika wa ta'ala svojstava, njegovih osobina. I poimanje Allaha i tabarika wa ta'ala lijepih imena njegovih svojstava. I kako je mišljenje Ahle sunnata al džamata i koji je način znači, vjerovanja u Allaha i tabarika wa ta'ala svojstva. Ovdje na samom početku da ukažem na jednu stvar, a to je da neko može reći ili pitati zašto tolika bitnost u poimanju Allahovi tabarik wa ta'ala lijepih imena i svojstava, zašto, toliko, zašto toliki govor o toj tematici i tako dalje. Znači prva stvar je, draga braćo, zato što mi želimo da naše vjerovanje bude u skladu sa vjerovanjem prvih generacija i da vjerujemo onako kako su oni one vjerovali. I da je to uslov uspjeha kako pojedinca, tako i društva. Znači to je jedna stvar koja je bitna. Međutim, druga stvar koju želim da naglasim jeste da islamski učinjaci kada govore o bitnosti ovog poglavlja kažu da je ovo poglavlje osnova za ibadet, za čovjekov ibadet. Jer ne možeš obožavati nekoga koga ne poznaješ, da tako kažem. Znači čovjek što više spozna uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, više će ga se bojati. Čovjek što više spozna uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, više će ga se šta? bojati. bojati. I zato je Selef govorio, ko bude, ko bude bolje poznavo Allah, tabaraka wa ta'ala, više, više će ga se bojati. A Allah Đelešanu se poznaje i poznaje kroz njegova lijepa imena i njegova, njegova svojstva. I zato spoznaje Allah i tabaraka wa ta'ala lijepi imena i svojstva i razmišljanje, da kažem o njima, u smislu njihovog, e, kako ostavlja to traga na čovjeku u srti, znači čini da osoba biva bogobojaznija. I zato su učenjaci ahli sunnata al Jamaata posvetili toliko pažnju u odgovaranju na šubhe oni koji su zalutali po pitanju ovoga poglavlja. Znači zato što su da tako kajno me narušavali jednu od velikih stvari, jednu od osnova čovjekovog, čovjekovog ibadeta. I zato kada smo s počeli da raspravljaju o tim stvarima i da, da ulaze, da govore, Znači normalno da se kod njih ibadet, da se kod njih ibadet umanjuje. I zato odgovor na ove stvari je bitan pojašnja, pojašnjavanja kide ili sunnata ili džamata i ovdje, kao što možete vidjeti, znači bitan iz više aspekata. Znači od glavnih aspekata jeste zato što želimo da naše vjerovanje bude Znači kao što je bilo vjerovanje poslanika sallallahu alaihi wasallam i ashaba i prvih generacija. A druga stvar jeste zato što je ovo znači, poglavlje kroz koje čovjek spoznaje svog gospodara subhanahu wa ta'ala i devijacije po pitanju ovoga poglavlja čine da čovjek ne spozna Allaha tabaraka wa ta'ala onako kako treba i onako kako uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala želi. Ono što smo spomenuli u prošlom poglavlju, Allah vam dao svako dobro, isto je da kada je u pitanju poimanje Allah i tabaraka wa ta'ala lijepih imena i njegovih svojstava, da ovdje imamo tri pravca. Znači pravac oni koji potpuno negiraju Allaha tabaraka wa ta'ala lijepa imena i svojstva, To je pravac koga? Pravac Džehmija. Sekte koji se zvali Džehmija, koji je osnovo, znači je začetnik Džehmi ibn Safvan. Koji negira Allah tabarik wa ta'ala svojstvo. Zato što su došli sa šubhom i sa dilemom, da je to stvar koja podrazumijeva tešbih, poređenje. Poređenje Allaha tabarik wa ta'ala sa njegovim, sa njegovim stvorenjima. Pa su onda one koji pripisuju Allah tabarik wa ta'ala lijepa imena i njegova svojstva, nazivali mušabihima i muđesimima. Znači da su oni, oni koji porede Allaha sa njegovim svojstvima, ili da su oni, oni koji, e, da su oni, oni koji, znači kažu da Allah tabarika wa ta'ala na uzubila ima tijelo. Znači to je, znači to je šubha i dilema sa kojom su, sa kojom su oni došli. To je prva stvar. Druga stvar, drugi pravac suprotan ovome, jeste pravac mušabbiha. Oni koji su Allaha tabarika wa ta'ala poredili sa njegovim stvorenjima. Pa su rekli da Allah tabarak wa ta'ala kao njegova stvorenja. I treći pravac jeste pravac ahli sunnata od jamaata. Znači pravac koji kaže da opisujemo Allah tabarak wa ta'ala onako kako je došlo u Kur'anu i sunnatu, međutim bez ulazeći kako kakoću toga. Znači to je ukratko pravac ahli sunnata od jamaata. Opisujemo Allah tabarak wa ta'ala onako kako Allah je opisao sebe u Koranu i kako je opisao poslanih sallallahu alaihi wa sallam, bez ulazeći, bez ulaženja u kakoću, u kakoću toga. E, e, danas, odnosno jutro os, želim da spomenem jednu stvar. O jednom stvari da progovorim. A to je zato što danas se na našim prostorima znači, pojavila jedna skupina, pogotovo, e, da kažemo, e, kako, kako ovdje kod nas. Međutim, isto tako, ili da kažemo posebno na području Sanđaka, znači, e, oni, skupine i pojedinci, znači koji optužuju one koji su na akide ili sunnata od džamata, na onome što smo pojasnili, koji optužuju da su muđesimi. Odno, znači što znači ovaj izraz? Ovaj izraz znači da Allahu Đerlešanu pripisuju e, svojstva ljudskog tijela. Znači nazivaju muđesimima. Znači to je islamski izraz. Međutim, e, u filozofiji se to zove antropomorfizam. Znači oni kažu tako Allahu Tebarek ve Ta'ala pripisuje Allahom i Lašanu svojstvo onako kako je to vjerovanje ili sunnet od džemata, a to je da kažeš da Allah ima lice onako kako Allah i Lašanu dolikuje, da Allah ima ruku onako kako Allah i Lašanu dolikuje. E, oni kažu ti si mu ti kažeš da Allah i Lašanu ima tijelo. Nego kažu Allahova ruka znači Allahova blagodat, Allahova lice znači Allahova promenitost i tako dalje i tako dalje i tako dalje. I došli su znači sa dosta šubhi zato što dosta šumi nekadašnji džahmija. Nekadašnji džahmija. I također, znači od njihovog govora jeste, znači da ne smiješ reći da je Allah Đelešanu gore, da je Allah Đelešanu uh, e, na nebu iznad nebesa. Ako kažem što da se Allah Đelešanu odredio mjesto, ako se Allah Đelešanu odredio mjesto, znači ograničio si ga i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, znači ono što je pojenta jeste, znači da E, sljedbenike ahli sunnata ili džemata optužuju za ovu stvar, a to je da oni kažu da Allah Đelešanu ima da je optužuju da kažu da Allah Đelešanu ima tije. Jer ako kažemo da Allah Đelešanu se uzvisio iznad Arša, ako kažemo da Allah Đelešanu gore, ako kažemo da Allah ima ruku, oni kažu, vi kažete da Allah Đelešanu mu tije. Međutim, prijatelj je da mi kažemo da Allahu Đelešanu pripisujemo svojstva i osobine kako opisao kako opisao sebe u Kur'anu i kako ga opisao poslanik sallallahu alejhi ve sellem bez ulazeći bez ulaženja u kakvoću u kakvoću toga i zato sam mislio jutro sam Allah dao svako dobro znači da spomenem tekstove prvih generacija znači koji ukazuju na način vjerovanja u Allaha te barekuta taala svojstvo pa bi onda volio da vidim znači kako oni ili oni koji optužuju ehli sunnet wal džemaat znači za ovo što sam rekao, znači kako doživljavaju ove tekstove koje ću spomenuti. Znači kako prihvataju, odnosno kako doživljavaju ove tekstove koje ću spomenuti. Svejedno da li bili oni tekstovi iz sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam ili bili iz govora prvih učenjaka, učenjaka salafa, ashaba i oni koji su došli posle. A posebno iz govora Ebu Hanife, jer veliki broj njih se veže za imam Ebu Hanif, pa kaže mi smo nefijskog mezeba, znači nefijskog mezeba, a nefijskog mezeba, nefijskog mezeba i tako da. Pa tako od prvi stvari, znači koji ću spomenuti, znači jeste poznati hadis, hadis robinje, koji je dušao sa imam imama muslima, da je poslanih sallallahu alaihi wa sallam upitao robinju ajna Allah, gdje Allah? Gdje Allah? Znači upitao robinju ajna Allah, gdje Allah? Pa ona rekla fi sema, pa ona rekla da Allah na nebu. Pa je sallallahu alaihi wa sallam nakon njenog odgovora rekao a'tiqha fa inna mu'mina. Oslobodi je jer ona vjernica. Znači ovi i ovakvi, znači kao prvo ne dozvoljavaju pitanje gdje Allah. Jer za nje ejne, znači znači podrazumijeva mjesto. Međutim, kako ne dozvoljavaju nešto što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam činio? Kako ne dozvoljavaju nešto što je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam činio? I također ne dozoravaju da kažeš da Allah je lašanuhu na nebu. Znači zašto? Zato kao što sam rekao, zato što znači da Allah, zato što to po njihovom znači da Allah je lašanuhu ograničen. Međutim, ispred poslanika sallallahu alaihi wa sallam to rečeno. To bi odgovor sa kojim je poslanik sallallahu alaihi wa sallam potvrdio da je osoba vijednica. Međutim, kod jednog broja ovakvi, ako kažeš da Allah je lašanuhu na nebu, znači to može biti od uzroka kufra, na uzubillahi ta'ala kod njih da se otišao u kufru, da se otišao u nevjerstvo. Zašto? Zato što kažu, zato što se Allah djelašanu hum, zato što se Allah djelašanu ograničio. To je prva stvar. I na ovim nasibom i stvarima će se zadržati samo kratko. Zatim također hadis koji je zabilježio ima Bukhari u svom sahihu, gdje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam govori o Allahovoj minosti, o Allahovoj srđbi, pa kaže ketaba, in, ketaba indahu fauqa aršihi. I on je zapisao kod sebe, iznad svog arša. Zapisao je kod sebe iznad svog arša anna rahmeti sabakata gadabi. Da moja milost pretekla moju srđbu. Pa se ovdje kaže i šta? Indahu kod njega fauka aršihi iznad arša. Što također ukazuje na uzvišenost Allaha tabaraka wa ta'ala na njegovim, na njegovim stvorenjima. Ovaj govor, znači da Allah Đelešanu iznad svojih stvorenja, i da je Allah Đelešanu iznad sedmog neba, da je Allah tabarak wa ta'ala iznad arša. I pitanje, ejna Allah, gdje Allah? Je došlo u govoru ashaba i tabiina i tabi tabiina. I ove izreke je spomenuo imam Zahabi u svom dijelu Al-Ulu i također je spomenuo Ibn Al-Qayyim u svom dijelu Ijtima'u džujuši Islamije fi في غزوة الجهمية في غزوة المعطلة والجهمية أه prevod bi bio kupljan islamskim vojski u borbi protiv Mu'abtara i Džahmija. Znači, oni pravaca koji negira Allaha tabareku ta'ala, svojstva je Allahu Đelešan uzvišenost. Spomenuo govor učenjaka svi mezheba, je spomenuo govor ashaba, tabiina, tabiina, tabiina koji su govorili ovme. A nečega, znači samo jedan mali dio toga ću ja sada ovdje spomenuti. Pa tako je Bubekir radijallahu ta'ala anhu, Pa je tako Abu Bakr radi Allah ta'ala anhu u svom poznatom govoru, kad je umro poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kad je rekao ko, ko je obožavao Muhammeda, neka zna da je Muhammed umro. Kaže, a onaj ko je obožavao Allaha tabaraka wa ta'ala, fa inna Allahe fi samai hayju na jemur. A onaj ko je obožavao Allaha, pa uistinu je Allah na nebu živ i ne umire. Uistinu je Allah na nebu živ i ne umire. I tako isto je došlo i o njihovoj poeziji. Pa je tako došlo u govoru Abdullah ibn Rawahe, Abdullah ibn Rawahe koji je bio poznati pjesnik među ashabima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da je rekao u stihovima شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثل الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين Znači gdje u prevodu bi značilo, kaže i svjedočim da je Allahovo obećanje istina i da je vatra boravište nevjernika i da je arš iznad vode wa fauqa al-arshi rabbul alamin a iznad arša gospodar svetova znači pogledajte ovaj govor znači ashaba wa fauqa al-arshi i iznad arša je iznad arša gospodar iznad arša gospodar svih svjetova znači bila je stvar koja je bila svakodnevna koja je bila svakodnevna u njihovim u njihovim jezicima Zatim ono što se zadržati ovdje jeste par tekstova od e, par tekstova ili par isječaka govora imama Ebu Hanife. I znači ovo je istinu, znači čudna stvar. Da se ljudi pozivaju na imama Ebu Hanifu, znači da govore hanefijski mezem, hanefijski mezem, međutim, a da u isto vrijeme, da one koji zastupaju mišljenje imama Ebu Hanife po pitanju po imanju Allaha i tabareke wa ta'ala svoj stava, da ju optužuju za ovaj, kako oni nazivaju, kako e, kako reko antropomorfizam znači da su oni na ovo mišljenje, da kažu da Allah tabarak wa ta'ala ima tijel. A ti zastupaš mišljenje, odnosno kažeš ono što govori imam Ebu Hanif. Ono što je došlo govori imam Ebu Hanif, jeste da rekao, men kale, la a'rif Allahu, a fi samai am fi l-ardi, fakat kefer. Kaže, onaj koji kaže, ja ne znam da li je Allah na nebesima ili je na zemni, da ona vjernik. Fakat je kefer otišao na vjerstvo. Ko kaže, ne znam ili Allah na, na nebu ili na zemlji, on je nevjernik. Kaže zato što Allah dželle šanu kaže Ar-Rahmanu alal arši stava. Uzvišeni se nad aršom uzvisio. A? Milostivi Ar-Rahman, znači milostivi se nad aršom uzvisio. I ovaj izraz istava, znači čak je došlo u sahihu imama Buharije, da su protumačili, znači u sahihu imama Buharije, u pogledu kitabu Tavida, ala vartafa'a, da znači da istava, da znači uzvisio se. Da znači uzvisio se. I zato slično ovome je došlo u govori mama Tahavije koji će doći. I govori mama Tahavije kada bi sabrali jesan dokaz, je jasan govor koji možemo pozvušiti dokaz protiv ovih. A od toga je govor, znači mama Tahavije, Wallahu yaghdabu wa yarda laki ahad min al-wara. Allah se srdi i zadovoljan je. Ali ne kao njegova stvorenja, znači gdje je pripisao Allahu tabaraka wa ta'ala svojstvo srđbe svojstvo zadovoljstva što mi ne prihvataju, jer prihvataju samo nekoliko Allahovi tabaraka wa ta'ala svojstva, pa kažu prihvataju šest ili sedam ili osam, a drugima daju tumačenje, znači daju tumačenje na koje ne upućuje nikakav dokaz iz Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato ono što je došlo, znači što je samo ovdje spomenuti u kontekstu ove izreke imama Abu Hanife, ono što je došlo u govori imama Tahavi jeste wal arshu wal kursi haqq wa huwa mustaghnin عن العرش وما دونه وهو مستغن عن العرش وما دونه ومحيط بكل شيء وفوقه والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه ومحيط بكل شيء وفوقه نتشي كاتي كاجي مام تحاميا كاجي والكرسي يعرش الكرسي سو استنا الله نيو بوتر بني زا عرش بني زا كرسي الله تبارك وتعالى اللهم مدرس يدس وزيسو الله نيو بوتر بني عرش ni za aršom, ni za onim što je manje, ni za onim što je manje od arša. I ono obuhvata sve, wa fauqahu i iznad je svega. I ovaj govori mama Tahavija, wa fauqa ukazuje na uzvišenost Allaha tabaraka wa ta'ala, odnosno na ono što je došlo u govoru Selefa, da Allah jala šanuhu iznad arša. Da Allah tabaraka wa ta'ala iznad arša. I ovdje ću spomenuti samo govor Abdullah ibn Mubaraka. Savremenika, imam Ebu Hanifa, Abdullah ibn Mubaraka, znači poznatoga alima, muhaddisa, faqiha, znači poznatog pobožnjaka iz generacije Selefa, koji kaže na'rifu rabbana bi ennehu fawqa seba'a samavatihi. Kaže, znamo naše gospodara ili znamo da je naš gospodar iznad sedam nebesa. Ale l'arši stava, iznad arša se uzvisio, ba'inun an halqihi odvojen od svojih stvorenja. Odvojen od svojih stvorenja. To jeste šta? Iznad sedam nebesa arš, iznad arša je ko? Allah tabarak wa ta'ala. Kaže, wala na kulu kema kalete il jahmiye. A ne kažemo kao što kažu jahmiye. Koji jahmiye, znači koji su negirali uzvišenost Allaha, uzvišenost Allaha tabarak wa ta'ala. Uzvišenost Allaha tabarak wa ta'ala. I zato ovi ovakvi, znači danas kada budeš upitan, kada upitaš di Allah tabarak wa ta'ala, kažu Allah niti je unutar svijeta, niti je van svijeta niti unutar svijeta, niti van znači sa filozofijom da Allah tabarak wa ta'ala od nje, od nje sačuva. Znači ovo je prvi, znači prva stvar koju sam spomenuo, koja je došla u govoru imama Ebu Hanife. Ono što je također došlo u govoru imama Ebu Hanife jeste da kaže وَلَهُ يَدٌ وَوَجْهٌ I Allah ima ruku, ima lice. فَهُوَ لَهُ صِفَاتٌ بِلَا كَيْفٌ Kaže, to su njegova svojstva bez kakvoće. To su njegova svojstva bez kakvoće. Znači, kaže, ko ima Ebu Hanife? Ebu Hanifa, وَلَهُ يَدٌ وَوَجْهٌ On ima ruku, ima lice. فَهُوَ لَهُ صِفَاتٌ بِلَا كَيْفٌ To su njegova svojstva bez, bez kakvoće. Zatim treća stvar jeste da imam Ebu Hanifa kaže يَنْزِلُ بِلَا كَيْفَ I on se spust, spušta bez kakvoće. Aludirajući nešto na hadis je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da se Allah spušta u zadnjoj trećini, znači na zemaljsko nebo, i da kaže ima li ko da traži oprosta da mu oprosti, ima li ko šta da pita da mu dadnem i tako dalje. I zato imam Ebu Hanife, kada se pojavila Džahmije i drugi i Mu'tazila i Qadarije, koji su ovo negirali, i odgovorio na ovo. Odgovorio sa tekstovima Kur'ana i sunnata. I zato kaže ovdje, وَلَهُ وَجْهٌ وَيَدٌ Jer ima ruku, ima lice, onako kako je došlo u Kur'anu. Bila kejfe, bez kakvoće. I kaže, jenzilu, ispušta se, bila kejfe, bez ulaze, bez kako. kako se spušta onako kako dolikuje Allahu tabaraka wa ta'ala. Zatim sljedeći tekst jeste da imam Ebu Hanifa kaže وَغَضَبُهُ وَرِضَاهُ سِفَتَانِ مِنْ سِفَاتِ بِلَا كَيْفِ I njegova srđba i njegovo zadovoljstvo su dva svojstva od njegovih svojstava. Bila kejf, bez kakvoće, bez ulazeći u kakvoć toga. I to je prijetvo bilo također u govoru imama Tahavije gdje kaže وَاللَّهُ يَغْضَبُ وَيَرْضَ لَاكِ أَحَدِ مِنَ الْوَرَةِ Allah je zadovoljan i srdi se, međutim ne kao što, međutim ne kao što to čini, ne kao što to čini njegova, kao što to čini njegova stvorenja. Znači onako kako dolikuje Allahu tebareke, onako kako dolikuje Allahu tebareke ve ta'ala. I ne samo ovo da je došlo u govor imama Ebu Harife, nego imam Ebu Harife odgovorio je rekao da ne kažemo i da se ne kaže onako kako to su govorile tadašnje sekte ili da kažemo onako kako danas govore ovi o kojima govorimo i oni koji se pozivaju na mama Ebu Hanifu rahmetullahi alaih. Pa tako kaže imam Ebu Hanif. Znači danas kada bi prišao, kada bi došao ovima koji kažu zahel sunnat vel džamaat, znači da su na, znači koji za njih kažu da su muđesimi ili da su na učenju, znači koji se zove antropo, antropomorfizam, znači kada bi došao njima i rekao šta je Allahova srđba, eh, oni bi rekli Allahova srđba to je Allahova kazna. Šta je Allahova zadovoljstvo to je Allahova nagrada. Međutim, Ebu Hanifa kaže, وَلَا يُقَالُ غَضَبُهُ عُقُوبَتُهُ wala ridahu thawabuhu. I kaže, nećemo reći, ne kaže se da je Allahova srđba njegova kazna, niti da je Allahovo zadovoljstvo njegova nagrada. Također, kada bi upitao što znači Allahova ruka u Kur'anu, reći to znači Allahova blagodata, Allahova snaga i tako dalje. Ebu Hanife je odgovorio, zato što je to bila šubha džahnija, i oni koji slijede. Pa kaže, wala yuqalu anna yadahu qudratuhu i kaže neće se reći ne kažemo da Allahova ruka Allahova moć wala ni'matuhu niti da je au ni'matuhu ili da je to njegova ili da je to njegova blagodat znači nećemo reći da Allahova ruka Allahova moć ili Allahova blagodat li annahu li anna kaže zato jer je u tome ibtalu sifa zato što je u tome negiranje Allahovi tabaraka wa ta'ala svojstava. Zato što je u tome negiranje Allahove tebarek wa ta'ala svojstava. Pa imam Abu Hanife, obratite pažnju na nazvao, znači nazvao nazivanje ili tumačenje Allahove ruke, da to Allahova moć ili da to Allahova blagodat, imam Abu Hanife, rahmetullahi alejhi je to nazvao negiranjem Allahove tebarek wa ta'ala svojstava. Je nazvao negiranje Allahove tebarek wa ta'ala svojstava. I to je ono da kažemo što je došlo u govor imama Tahavije, imam Tahavi kaže, men lam je tavaka nefje, men lam je tavaka, men lam je tavaka nefje, od tešbih zel. Ko se ne bude čuo negacije i poređenja, otići će u zabludu. Znači, zato što ovakva tumačenja, znači, zato što je u njima, znači, nagiranje, ibtaru sifa, nagiranje Allahu i tabaraka wa ta'ala svojstva. Znači, nakon ovih, nakon ovih tekstova, Znači, nakon hadisa, nakon govora ashaba i prvih generacija, nakon govora imama, znači ovo što je rekao imam Ebu Hanifa, isto to je rekao imam Šafja, imam Malik, imam Ahmed. Međutim, radi gleda, ko će, vremena nisam tijelo da spomenu. Nakon govora Abdullah ibn Mubaraka, nakon ovih tekstova imama Ebu Hanife, kako može neko da one koji su nakide ahli sunnata ili džamata, koji zastupaju ovo mišljenje i kažu ovako kao koje rekao Ebu Hanife, kako mogu za njih da kažu da su oni muđesime, muđesime, da oni kažu da Allah tabarek wa ta'ala ima tijelo. I da su na nečemu što zove antropomorfizam. Kada su oni na nečem, na čemu su bili imami ovoga ummeta, jer je to akida ahli sunnata, akida ahli sunnata ili džamata. I zato Allah dao svako dobro. Ovo je šubha, dilema koja se širi među omladinom, među ljudima. Znači, ovakve rasprave, govor ome, znači to onaj ko kaže da Allah je lišanu iznad arša, da on mušabih, da je muđesim, da poredi Allaha sa njegovim stvorenjima, da kaže da Allah je lišanu ima tijelo, da kaže da Allah je lišanu ograničen i tako dalje, i tako dalje, da Allah tabarak wa ta'ala sačuvao takvi dalaleta i zabluda. I također ono što sam vam rekao, znači što danas želi da se kaže, da ovo današnje islamsko buđenje, da današnje širenje akide ahli sunnata wal džamaata, znači da od odlika, znači koje oni nazivaju salafizam, nazivaju vehabizam i tako dalje, da od odlika ovoga jeste antropomorfizam. Znači smatranje da Allah tabarak wa ta'ala tijel. I da to nije prije bilo prisutno, znači da ovako tumačenje Allahu i šanu svojstava nije bilo prisutno na ovim prostorima. Međutim, mi smo već predvodno spominjali govor Hasan Kjafe Prušćak. Prušćak. Hasan Kjafe Prušćak u svom djelu u svom komentaru tahabijske akide, ne kaže ništa osim što smo mi rekli. Znači da jasno kaže, kada tumači svojstvo Allahove srđbe, Allahovog zadovoljstva, znači kaže i da je tu ithbatu sifat, potvrđivanje Allahu tabaraka wa ta'ala svojstava i opisivanje Allaha jalla šanuhu onako kako je opisao Allah kako je Allah jalla šanuhu opisao sebe i kako je opisao poslanih sallallahu alihi wa sallam. Znači mišljenje koje je zastupeno najveći alima ovih, ovih prostora je tumačio Allahu Jalla šanu svojstva, onako kako je to mišljenje ahli sunnata, ahli sunnata wal jamaat. I ovo je da, bi, da kažem, da bi jedan kratki odgovor onima koji zastupaju, da kažemo ovo, i koji obtužuju a one koji obtužuju akidu ahli sunnata wal jamaata, i one koji su na akidu ahli sunnata wal jamaata, koji obtužuju za ovu stvar, molim Allah tabarik wa ta'ala da nas sminuje, da nas uputi i da, da nas poduči, poduči znanjem, koje koristi. Wa sallallahu ala Muhammadin وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح